السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد شكر الله عز وجل كذلك قوم بسلام سلامه قومه صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala ni siku ya Alhamis ambayo tunaanza kitabu katika vitabu ambavyo vimepata umashuhuri duniani bali mashekhe wengi wamefundisha hiki kitabu hasa kwa kuzingatia yale ambayo yako ndani yake na vile vile kwa kuangalia wale ambao wanayefundishwa hicho kitabu kitabu ambacho kinahusu habari za hadithi na hata upande wa kuhifadhi huwa watu wa elimu wanahusia watu wahifadhi kwanza kitabu hiki upande wa hadithi kuliko kitabu kingine chochote kile na ni kitabu ambacho <coughs> maulama wamekifanyia itina wamekisherehesha sherehe tofauti tofauti nacho ni kitabu la 40 an-nawawiya kitabu ambacho kinajulikana kwa jina la al-40 an-nawawiya jabu muallif rahimahullah yeye kwenye hiki kitabu amekusanya hadithi 42 lakini kikawa maarufu kwa al-arbauna kondolewa zile mbili katika idadi kwa sababu inaitwa al-qasr ikapewa al-arbaun katika hali ya takriban lakini hadithia ni hadithi 42 hiki kitabu sahibuhu huwa al-imam ابو زكريا الامام ابو زكريا يحيى ابن شرف النووي ابو زكريا يحيى بن شرف النووي لكن ابو زكريا يحيى بن شرف النووي المولود سنة ستمائة وثلاثين المولود سنة ستمائة وثلاثين أجوز لوا مواكا wa na moja hijiria Imamu Nawawi alizaliwa mwaka wa moja hijiria Almutawaffa sana 600 wa 76 hijiria aliofariki mwaka wa 676 hijiria kafariki mwaka wa mia sita sabini na sita hijiria kwa hiyo ukiangalia mpaka imamu nao anafariki alikuwa na miaka 45 takriban miaka 45 lakini aliyoyafanya kwenye umma wa Kiislamu hayatokaa yasahauliwe ni mambo makubwa fikiria miaka 45 ah toa miaka ya kusoma lakini vitabu alivyoandika havina mfano miongoni mwa vitabu alivyoandika ni shara sahihi muslim kwa hiyo miongoni mwa vitabu alivyoandika ni hii al-40 an-nawawiyya yani jina limekuwa hilo al-40 an-nawawiyya hadith 40 ambazo zenyewe nasibishwa kwake na ndio maana mwenyewe al-Imam an-Nawawi akasema thumma min al-ulama'i man jamaa al-40 fi usul ad-din thumma min al-ulama man jamaa al-40 fi usul ad-din kisha katika wana wachuoni wako ambao wamekusanya hadithi 40 katika akida ya tauhid fi usul ad-din katika misingi ya dini yani kusudiwa usul ad-din maana katika itikad na tauhid وبعضهم في الفروع na baadhi yao wako waliokusanya hadithi 40 katika fikihi wa baadhihim fil jihad na miongoni mwao wanaochuoni wako waliokusanya hadithi 40 katika uh, mambo ya jihad wa baadhihim fi zuhud na baadhi yao katika zuhudi yani miongoni mwa wanachuoni wako ambao wamekusanya hadithi 40 ambazo zinahusiana na zuhudi wa baadhihim fil adab na miongoni mwao wako waliokusanya hadithi 40 katika adab wa baadhihim fil khutbi na miongoni mwao wako ambao wamekusanya hadithi 40 katika mambo ya hutuba anasema wa kulluha maqasid salihah na zote ni katika makusudio mazuri radiyallahu ta'ala an qasidiha Allah walipe kheri wale waliokusudia kukusanya hizo hadithi 40 katika uh, hizo fani mbalimbali وقد رايت جمع 40 اهم من هذا كله akasema nikaona nikusanya hadithi 40 ambazo ni ahamu zaidi muhimu zaidi kuliko hayo yote yaliyotangulia wa hiya 40 hadithan mushtamila ala jamii dhalika nazo ni hadithi 40 ambazo zimekusanya hayo yote ambayo yametajwa hapo mwanzo وكل حديث منها قاعده عظيمه من قواعد الدين na kila hadithi katika hizo 40 ni msingi katika misingi ya dini قد وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه na itakuwa kila hadithi wameisifia watu elimu kwamba uislamu uko katika hizo hadithi au huwa nisfu alislam au hiyo hadithi ni nusu ya uislamu au thuluthuhu au thuluthi yake au nahu dhalika au mfano wa hayo ثم التزمت في هذه الأربعين kisha nimelazimiana katika hizo hadithi 40 an takuna sahiha ziwe sahihi zote wa mudhamuha fi sahihai al-bukhari wa muslim na nyingi zake ziko katika sahihi bukhari na muslim kwa hadithi hizi 140 zote ni sahihi nyingi ziko katika sahihi Bukhari na Muslim kwa kutokana haya ambayo mwenyewe Imam Ndao akayaeleza sisi tunahusia tulab ilm kuhifadhi hizi hadithi na maadamu tutakuwa tunasoma siku moja kwa wiki basi ila hadithi ambayo tutakuwa tunaisoma iwe mpaka wiki inayofuata mtu iwe tayari amehifadhi yule ambaye atakayekuwa ameweza kuhifadhi hizi hadithi 40 ah, kwa wakati mfupi pia wa neema na inawezekana akapata zawadi kutoka kwa sisi kwa kule kuhifadhi kwake tashjian katika hali ya kushajihisha watu wahifadhi lakini kwa wale ambao ni wazito kwenye kuhifadhi basi kila hadithi ambayo tulikuwa tunaisoma basi mtu hakikishe kwamba anahifadhi kabla ya wiki nyingine na kwa huo utangulizi mchache ambao nimeutanguliza sasa hivi moja kwa moja tutaingia kwenye hizo hadithi zenyewe na leo tutaangalia al-hadith al-awwal hadithi ya kwanza kabisa ambayo Imamu Nawawi kaiweka kwenye hiki kitabu chake naam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى والرد يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنجاة وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبا البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة نعم الحديث الأول حديث يقوان سمع عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi kutoka kwa amiri almu'minin <clears throat> Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qala hakika yeye Umar amesema سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكيه متوم صلى الله عليه وسلم اكيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكيه متوم صلى الله عليه وسلم اكيد انما الاعمال بالنيات حقيقه متندو يوتي ينزغتيوا نيه انما الاعمال بالنيات hakika matendo yote yanazingatiwa nia wa inma likulli imri'in ma nawa na hakika atakuwa na kila mtu alichokinuia yani na hakika atakuwa kila mtu alichokinuia wa inma likulli imri'in ma nawa na hakika atakuwa na kila mtu alichokinuia faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya maneno anasema mwenye kuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake yani anahama kuhama kwake hakusudii kitu kingine isipokuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake fahijratuhu ila Allah wa rasuli basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake kama mtu katika hali ya kuhama anakusudia Allah na anamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallama basi kuhama kwake itakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha na mwenye kuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia aipate waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha na mwenye kuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia aipate au imraatin yankihuha au mwanamke amuoe anahaba lengo mwanamke aweze kumuoa fahijratuhu ila ma hajara ilayhi basi kuhama kwake ni kwa ajili ya yale aliyohamia basi kuhama kwake ni kwa ajili ya yale aliyohamia rawahu imam al-muhaddithina hii hadithi imepokewa na maimamu wawili wa hadithi hadithi hii imepokewa na maimamu wawili wa hadithi Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Badizba al-Bukhari wa kwanza ni Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari huyo ndio imamu wa kwanza kama imamu wa hadithi wa Abu al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naitaburi na wa pili ni Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj ah, al-Kushairi an-Naitaburi fi sahihayhima kwenye sahihi zao mbili hii hadithi iko katika sahihi zao mbili alladhaini huma asahhu al-kutub al-musannafa sahihi ambazo ni sahihi zaidi katika vile vitabu ambavyo vimeandikwa ukiondoa Qur'an basi hivi vitabu viwili ni vitabu ambavyo ni sahihi zaidi katika vitabu ambavyo vimeandikwa na wana watu wote افتتح النووي احاديث الأربعين بهذا الحديث افتتح النووي احاديث الأربعين بهذا الحديث امفungua امام النووي حديث ال40 بهذه افتتح النووي احاديث الأربعين بهذا الحديث امفungua امام النووي حديث أربعين وهي حديث جيد lakini hili amelifanya yeye tu peke yake kwamba yeye tu ambaye anaanza kwa hii hadithi hapana waqad istataha jama'atun min ahli al-ilm kutubahum bihi waqad istataha jama'atun min ahli al-ilm kutubahum bihi na wamefungua kundi katika watu wa elimu vitabu vyao kwa hii hali jamaa jamaun na watu wa elimu wamefungua vitabu vyao kwa hii hadithi minhum al-Imam al-Bukhari miongoni mwao ni Imam Bukhari ah, al-imam al-bukhari miongoni mwao ni imam al-bukhari miongoni mwao ni al-imam al-Bukhari iftataha sahihahu bihi iftataha sahihahu bihi yeye hadithi ya kwanza kabisa kwenye sahihi yake kaanza na hii hadithi Imam Bukhari kwenye sahihi yake kaanza na hii hadithi aha umda tulahkamu masiweki kitabu ha hadithi ya kwanza ni ipi ni hii Abdul Ghani Al-Maqdisi iftataha kitabahu umdat al bi kadhalika sahib umdat al-ahkam Abdul Ghani ame aza kitabu chake umdat al-ahkam wa hii hadithi والبغوي افتتح كتابين مصابيح السنة وشرح السنة به والبغوي افتتح كتابين مصابيح السنة وشرح السنة به كذلك امام البغوي amefungua vitabu vyake viwili kimoja kinaitwa maswabihi sunna na kingine kinaitwa sharh sunna bihi kwa hii hadithi Imam Baghawi kaanza vitabu vyake viwili kimoja kinaitwa Masabihu Sunna na kingine kinaitwa Sharh Sunna kwa hii hadithi kadhalika wafataha Suyuti wafataha Suyuti kitabahu al-Jami' as-Saghira bihi wafataha Suyuti kitabahu aljami'a as-saghira bihi na ameanza imamu suyuti kitabu chake ambacho kinaitwa aljami'a as-saghir bihi kwa hii hadithi kwa ukiangalia utaona kwamba kwenye kuanza na hii hadithi fihi maksudi kwenye kuanza na hii hadithi kuna maksudio kwa sababu hii hadithi inazungumzia habari za nia ili kusudi msomaji wa hiki kitabu au mtafutaji wa elimu akae anajua kwamba jambo la kwanza kabisa ambalo yeye linampasa liwe mbele yake ni tashihu nia ni kusahihisha nia liyatlub alilma lillahi ili atafute elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe mtafutaji elimu lengo lako kubwa kabisa la kwanza tafuta elimu kwa ajili ya Allah kwa sababu kutafuta elimu ni ibada kwa unapokuwa unakaa katika majlisi za kielimu kaa lakini ukiwa unataka kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kupata taala au kutokupata sana hilo ni jambo lingine lakini nia yako inapokuwa ni njema ukakaa kwenye vikao vya kielimu ukao unakaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe unakuwa ndani ya ibada situnaelewa kwa la kwanza kabisa ambalo wewe inabidi uliweke mbele yako utafute elimu kwa ajili ya Mola azza fi ula wa azza fi ali samaa na mtu yoyote yule ambaye anatafuta elimu kwa ajili ya Allah laza elimu atakuwa nayo ndani ya moyo wake na lazima atakuwa na mudawama katika majali ya kielimu kwa nini kwa sababu yeye anatafuta elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala anatafuta elimu kwa sababu Allah ndiye atakayemlipa wala hawezi kuonekana siku tatu alafu siku ya nne atakimbia zake wala hawezi kukatika na swala kutafuta elimu kwa nini kwa sababu ni ibada kwa yeye kama vile ambao ulivyokuwa swala basi na kutafuta elimu na yeye atajalia kuwa ni ibada kwamba na yeye atakuwa analifanya hilo kila siku kwa sababu yeye anafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo hii hadithi hii jambo lake ni kubwa sana hii hadithi jambo lake ni kubwa na mtu uktub qala shafi'i rahimahullah qala shafi'i rahimahullah يدخل هذا الحديث يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه امام الشافعي انا اسمع يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه إن hii hadithi katika milango 70 ya fikra hadithi inama al amalu binniyat inaingia kwenye milango sabini katika fikhi وقال ايضا هو ثلث العلم وقال ايضا هو ثلث العلم na amesema pia kuwa hii hadithi ni thuluthi ya elimu wakala aidha na amesema pia huyo huyo imamu shafi'i huwa thuluthul ilm hii hadithi ni theluthi ya elimu وقال ابن رجب ابن رجب الحنبلي رحمه الله وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم واتفق العلماء واتفق العلماء على صحته واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وبه صدر البخاري كتابه الصحيح انا اسمع الامام ابن رجب الحنبلي واتفق العلماء على صحته نوافقيانا ونواشوني juu ya usahihi wake wattafaqa alulama ala sihhati na wameafikiana wanachuoni juu ya usahihi wake yani juu ya usahihi wa hii hadithi watalaqihi bilqabuli na kuipokea kwa kuikubali hadithi wanawachuoni wameipokea kwa kuikubali wabihi saddara al-bukhari kitabahu sahiha na kwa hiyo hadithi ameanza Imam Bukhari kitabu chake ambacho ni as-sahih wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahiha na kwa hiyo hadithi ameanza Imam Bukhari kitabu chake uh, as-sahih kuna hadithi ambayo muhimu mbele ya watu wa elimu na ukizingatia kitabu ambavyo ni mashuhuri ni كتاب آه صحيح البخاري na hiki kitabu Imam Bukhari kaanza na hii hadithi فقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات tunaanza kuangalia mpaka za hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema innamal a'malu binniyati hakika matendo yanazingatiwa kwa nia eh لما قال الاعمال يشمل اعمال القلوب aliposema innamal a'mal hakika matendo al-a'mal yashmalu a'mal al-qulub وأعمال النطق وأعمال الجوارح يشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح يشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح alivyosema انما الاعمال حقيقه من mingine matendo alivyosema al الاعمال hili neno linakusanya amala alqulubi matendo ya moyo hii mioyo tuliyokuwa tunayo inakuwa na matendo miongoni mwa matendo ya mioyo ni habari za nia nia nia ni matendo ya moyoni ni katika matendo ya moyoni ndio maana tunakuja kuangalia kwamba ah, wa niyatu mahallu al na nia sehemu yake ni moyoni kwa nia mtu atakuwa analipwa kwa hiyo nia kwa hiyo inaingia katika jumla ya matendo wa amala ndoto na matendo yale ya kutamka inaingia katika innamal a'mal a'mala nutq matendo ya kutamka kadhikr kama ilivyokuwa dhikri wa qira'ati alquran kusoma quran wa du'a wa dua wa al-adhkar fi salat na kama ilivyokuwa zile dhikri ambazo zinakuwa katika swala wa ghairiha na matendo mengineyo ambayo yanatamkwa na ulimi wa amala aljawarihi na matendo ya viungo wa amala aljawari na matendo ya viungo viungo ambao tuko nazo katika mwili wetu kama ilivyokuwa mikono miguu yale matendo ambayo yanafanywa na hivyo viungo yale matendo yanaingia katika hii jumla alivyosema innamal a'malu binniyat innama hii inaitwa adatu hasrin inma ana tuhasib wenye watu wa balagha wanaosema ana tuhasib na kusudia kwamba kilichotajwa ndio hicho kitu kingine inma al-a'malu binniyat hakika matendo yanazingatiwa kwa nia kwa hiyo ikiwa na maana kwamba hakiingii kitu kingine ambacho mtu anaweza kufanya kisizingatiwe nia japo tutakuja kuleta tafsiri kwamba je yako matendo ambayo mtu anaweza akafanya ah, bila ya nia na ikawa ametoka katika dhima ya Mungu mwingine kwa innama al-a'mal binniyat katika matendo yote yazingatiwa kuwa na nia hey? Eh? makusudio yake <clears throat> al-a'malu binniyatiha yani matendo yote yanaangaliwa ile nia al-amalu biniyatiha matendo yote yanaangaliwa nia ambayo mtu amekusudia katika nafsi yake wa niyatu fi lugha al-qasd wa niyatu fi lughati al-qasd wa niyatu fi lugha al-qasd wa fi shari على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى فهو nia katika ملكني القصد yake القصد kukusudia وفي الشرع na maana ya nia katika sheria ni al-azmu ala fi'l al-ibada ni kuazimia kufanya ibada al-azmu ala fi'l al-ibada kuazimia kufanya ibada taqarruban ila Allah ta'ala katika hali ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala taqarruban ila Allah ta'ala katika hali ya kujikaribisha kwa Allah عز وجل قوله وانما لكل امرئ ما نوى قال رسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى قال ابو الرجب قال ابو الرجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه فإن نوى خيرا حصل له خير فإن نوى خيرا حصل له خير فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر وإن نوى sharran hasala lahu sharrun Imam Ibn Rajab anasema ikhbaru annahu la yahsul lahu min amalihi illa ma nawa. Hii ni kueleza kwamba hakika haipatikani kwa kieye huyo mfanyaji kutokana na matendo yake isipokuwa kile alichokusudia hii ni kueleza kwamba haipatikani kwa mfanyaji kutokana na matendo yake aliyoyafanya ila maana wao isipokuwa kile alichokunuia hili nukta moja muhimu sana kwamba hakitopatikana kwa wewe kutokana na matendo yako unayoyafanya kila siku isipokuwa kile ambacho umekinuia ndani ya moyo wako fa innahu khairan hasala lahu khair ikiwa atanuia khairi itapatikana kwake khair yani kama nia yake ni ya khair basi atalipwa khairi wa innahu sharran na kama atanuia shari wa innahu sharran na kama atanuia shari hasala lahu sharrun atalipwa shari anayenuia kheri atalipwa kheri anayenuia shari atalipwa shari na baina hizi sentensi mbili yani pale aliposema innama al-amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa sentensi ya kwanza innama al-amalu binniyati sentensi ya pili wa innama likulli imri'in ma nawa hazifanani tofauti kabisa tofauti sentensi ya kwanza yanaangaliwa matendo yenyewe yanaangaliwa matendo yenyewe kutengenea kwake yale matendo na kuto kutengenea kwake inaangaliwa nini kwa sentensi ya kwanza usiana yale matendo yenyewe ndio maana akasema innamal a'malu binniyat matendo yote huzingatiwa nia jumla ya pili inazungumzia mfanyaji wa inama likulli mri'in madawa na kila mtu atakuwa na kila alicho kinuya kwa hiyo mwanzoni anaangaliwa matendo jumla pili na uhusiano mwenye mtendaji kwa hiyo tofauti baina jumla ya kwanza na jumla ya pili wapo wana wanawachuoni waliosema kwamba ah, maana ya jumla ya kwanza ya pili ni sawa lakini hapana bainahuma farq baina ya hizi sentensi mbili kuna tofauti وكما قيل ان الاصل في الكلام التاسيس لا التاكيد قاعده يسمى الاصل في الكلام التاسيس لا التاكيد الاصل في الكلام التاسيس لا التاكيد asili katika maneno ni atati kuanza asili katika maneno ni kuanza la taki na si kutilia nguvu tukisema kwamba hii sentensi mbili maana yake mmoja maana yake kwamba hii sentensi ya pili inatilia nguvu sentensi ya kwanza lakini asili katika maneno ni taasisi yani kila maneno yanategemea maana yake isipokuwa kuna wakati ambao maneno yanaweza yakaja yakawa na maana ya taakid kutilia nguvu lakini kwa hapa uh, kila maneno yanajitegemea kivyake tayib hii nukta ya nia kwamba mtu atakaye kusudia kheri atapata kheri mtu atakaye kusudia shari atapata shari hii inaweza kuingia hata kwenye ibada mtu ibada zake anazozifanya baadaye kulipwa kheri atalipwa shari pale atakapokuwa anafanya ibada zake bila kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala huyo atakuwa analipwa na badala ya kupata thawabu kwenye ibada zake atakuwa anapata madhara bali kuna wengine wanaingia katika ibada hali ya kuwa hawajui nini wanachokifanya yaani mtu anaingia katika ibada hali ya kuwa amekafirika hakusudii chochote kile yani kama ile ibada yake ni kama kitu ambacho ni ada tu yani kama ni swala yeye ndiye kuswali wala haudhurishi nia kama ni sadaka yeye atoa tu lakini bila kuhudhurisha nia kwamba hii sadaka mimi natoa lillahi natoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ili kusudi dini yake iweze kwenda لاجل هذا قال بعض اهل العلم لاجل هذا قال بعض اهل العلم لاجل هذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات عبادات أهل الغفلة عادات عبادات أهل الغفلة عادات عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة ibadat wa adatu ahli al-yaqbati ibadatun kwa ajili hii umesema baadhi ya watu wa elimu kwamba ibadatu ahli al-ghaflati ibada za watu walioghafirika ni kama ada ambazo zinafanywa kila siku <coughs> ibadatu ahli al-ghafla ibada za watu waliokafirika yani mioyo yao iliyokafirika inakuwa ni kama ada tu yani kama vitu vya kawaida mtu afanye ibada lakini moyo wake umekafirika la yahdhuru nia yeye hahudhurishi nia ya kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo inakuwa ibada sasa kwa kile inakuwa kama kitu cha ada وعادات اهل اليقظه عبادات na ada ya watu ambao nyoyo zao zimeamka ada za watu ambao nyoyo zao zimeamka ibadati ni ibada ada kama vile kuvaa kama vile kuvaa nguo ni ada lakini mtu atakapokuwa ah nia yake anavaa anayevaa kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada aenda dukani kununua nguo lengo lake avae kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada inageuka na kuwa ibada kula ni katika ada swala la kula ni katika mambo ya ada lakini mtu ambaye moyo wake umeamka anapokula atakusudia kwamba mimi nakula ili nipate nguvu ya kufanya ibada ile ada inageuka kuwa ni ibada kwa watu ambao nyoyo zao zimekafirika maskini wanafanya matendo kila siku lakini hakuna watakachokipata kwa kule kukafirika nyoyo zao na wale ambao nyoyo zao zimeamka kila wanachokifanya wanahudhurisha dia hata zile ada zao wanazofanya kila siku zinageuka na kuwa ni ibada fadlan an ibadati kwa hiyo zile kama kama mambo yao ya ada ni hivyo basi itakuwa zile ibada zao mimbabi sawa ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الهجرة في اللغة الهجرة في اللغة من الهجر وهو السبب الهجرة في اللغة من الهجر وهو الترك الهجرة في اللغة من الهجر وهو الترك وفي الشرع انتقال من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام انتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين أو انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام الهجرة كتلوغة من الهجر وهو الترك أنا أكد واجه آه، الهجرة من الهجر وهو الترك واجب lakini katika sheria tunaposema hijra tunakusudia intikal min biladi al-kufri ila biladi al-islam mtu kutoka kwenye miji ya uh, kikafiri na kwenda katika miji ya islam kutoka katika miji ya kikafiri na kwenda katika miji ya islam kama vile ambavyo maswahaba walihama kutoka maka kwenda Madina wakatoka kabla maka haujawa mji wa Waislamu ilikuwa ni mji wa kikafiri na watu wa pale walikuwa wanafanya maudhi kwa maswahaba amri ya kuhama ikaja wakahama kuhamia Madina japokuwa baadaye walikuja kufunguliwa na kuwa ni mji wa Kiislamu لذا فمن كان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ما معنى هذا الكلام أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا bila ambaye kuhama kwake na hama uh, yote anayofanya kwa ajili ya Allah na mtume wake ni yadan wa qasdan kwa nia na makusudio fahijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajra basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake kwa thawabu na malipo kwa thawabu na malipo ولما كان ومن akhiratuhu ni dunya na yule ambaye kuhama kwake kunakuwa kwa ajili ya dunia au imra'atin yankihuha au kwa ajili ya mwanamke amuoe fahijratuhu ila ma hajara ilay angalia kwenye kwenye kwenye kwenye nukta ya kwanza anasema faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasuli lakini sehemu ya pili akasemaje waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هجرته الى ما هاجر kule amekariri fahijratuhu ila Allah wa rasulih hapa nasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi limadha tahqirun لما طلبه تحقير لما طلبه من امر الدنيا تحقير لما طلبه من امر الدنيا واستهانه به واستهانه به واستهانه به حيث لم يذكره بلفظه تحقير لما طلبه من امر الدنيا واستهانه به حيث لم يذكره بلفظه تحقير لما طلبه كذراو كيل alichokitafuta كذراو كيل alichokitafuta واستهاء من امر الدنيا كذا جنب الدنيا sababu yeye anahama kwa ajili ya dunia kwa hiyo mtume hakurudia ile lafzi kwa ajili ya kudharau ile anachokitafuta min amri dunia katika jambo la dunia wastihanatun bihi na kukifanyia istihara kukipuuza hicho chenye anachokitafuta haitu lam yadhkuruhu bilafzi kiasi ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja tena kwa lafzi yake yani kana kwamba ni kitu kibaya kwa kuhama ni ibada huyo hajahama kiibada yeye anahama kwa ajili ya jambo la kidunia au anahama kwa ajili ya mwanamke hapa tunapata ishara kwamba mtu anapokuwa anatafuta dunia makusudio yake ya dini yani wewe kama mfanya biashara ni mali ile lakini makusudio yako yawe dini uone kile ambacho unachokitafuta kwa ajili ya dini yako wewe kwenda na makusudio yako uone kwamba kile kinachopatikana kwenye biashara yako lazima uhakiki kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inaenda kadhalika katika kuoa lengo lako wewe isio kwamba uwe na binti tu basi mzuri yuko ndani la maksudio yasiyo hayo wewe unapokuwa unaoa makusudio yako ili uweze kupata isba uweze kupata vitu ambavyo vitakavyo kufanya usiingie katika machafu tunaelewana kolezi na la kuoa pia lisiwe mtu aoe tu la aoe makusudio yake kupata isba kwa hata ile ibada yake ile anayofanya ile ya kuoa itakuwa ni ibada pale atakapokuwa anakusudia kwamba mimi naoa ili kusudi niepukane na uchafu wa zina asioe adatan asioe adatan hii inakuwa ni jambo ambalo halina faida kwa yeye mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala na hapo ndipo palipokuwa tofauti baina ya watu ambao wanaooa lillahi na wanaooa kwa ajili ya mambo ya dunia kwanza anayeoa lillahi jambo la kwanza analozingatia analozingatia ni jambo la nini jambo la dini yani yule binti anaenda kumwangalia anaenda kuangalia dini yake ipoje alafu baadaye atapata mambo ya uzuri eh mambo ya maji na kumwaji ataangalia kwamba huyu binti mwenye dini yake ikoje kama mtu ambaye ah, yeye akusudi dini ataanza kuangalia yule binti mwenyewe vipi yani ha yukoje shughuli yake ikoje kumbe mtu anasahau kumbe naweza kaisha dakika moja tu mtu anasahau kwamba inawezekana yule mwanamke akasafiri siku miongoni mwa safari kwa gari gari kapinduka kapata ukirema kapata ukirema akawa kilema na sawa hajui kwamba ile shefu anazikana yeye akamsikana nayo kwa sababu yule binti ni mdogo kumbe ataenda ile binti baadaye atakuwa mkubwa then shefu zikali likapotea lakini mtu anapokuwa anaangalia dini dini ni kitu ambacho kinakuwa katika moyo wa mtu kwa hiyo vyote unapokuwa ile dini haiwezi kupotea inaweza baada wakati kalenge lakini haiwezi kupotea na ndio maana katika vitu ambavyo sisi tumehusia zaidi kuangalia dini lakini haangalii hayo kwa yule mtu ambaye anayekusudia dini pia kwa hiyo haya ndio ambayo ah, tumekusudia kueleza kiuchache katika hii hadithi mengi lakini tunajaribu kuangazia kuangalia zile nukta ambazo watu ah, watu wakidhibiti lao watakuwa wamepata makusudio ya hadithi lakini aniyatu mahalluha alqalb aniyatu mahalluha القلب نيه يميكي ميولي نيه محلها القلب نيه يميكي ميولي والتلفظ بها بدعه نفتمك نيه بدعه والتلفظ بها بدعه نفتمك نيه بدعه فلا يجوز التلفظ بالنيه في اي قربه من من القران فلا يجوز التلفظ بالنيه في اي قربه min alquran haijuzu kutamka nia kwenye jambo lolote lile la kiibada haifai haifai kutamka nia kwenye jambo lolote lile la kiibada illa fil hajj wal umra isipokuwa katika haji na umra itakuja katika kitabu la haji uh, wal umra tunapokuwa tunasoma hafsa al-mukhtasarati haji na umra mtu ananuia moyoni lakini sheria imekuja kutamka kile ambacho yeye alichokinuia ndani ya moyo wake kama kanuia haji peke yake au kanuia haji na umra au kanuia kufanya umra alafu baadaye afanye haji ukishaondoa hapo hakuna ibada nyingine ambayo imekuja na kuwa makruhu mtu kutamkania si swala si udhu si kuoga janaba si kuoga lini wala habari za funga ah, na mfano wake hakuna ibada ambayo ni mashruu mtu kutamka nia nia sehemu yake ni moyoni wacha tusimame hapo kwa leo kwa hiyo hadithi watu waende utaipata alafu tutapangilia tuone kwamba katika masiku ni lini tutakaa kwa ajili ya kusikilizana hii hadithi na kama mtu utaifanya vizuri na kuendelea na hadithi nyingine la baadhi pia tutakuwa tunasikiliza katika hilo subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika